Bai, uste dut, ez eh, dela egresa, uste dut, haixi irabazi dugula, baina ez dela egresa, gauzak egresa razi ditugu. Uste dut, eh, ongi egin eh, nuela, behar ginuela, lehen eh, astapen hori eh, atopia, atope hasi, ala, konfiantzan zartzeko, eta partida, partida horietan, behar da, sartu atope, zenta gero ikusi da buruz buru, eh, biz, eh, lau edo bors, tanto gibelean girelarik ebe, eh, jinkete urtan, bitizea hainitzen maiten duena, be, fite defentsan jokatzen dugu, beraz, Bai, ala, egan duzun bezala partida eh, maitzaren eh, arabera egresa, eh, baina uste dut ez ez hain egresa trinket barnean. Uste dut bai, egia dela egun konfiantzan jokatu dutala, baina <laughs> zenta bisintxok dominatu du gibelean eta e, pila bat txekatu duela zangoetan erbe edo artesare bat izti. Uste dugu egun bat iz zela buruz burukako egunean, baina ala, ebe gauzak itzuri dira, alde atera da partida hontan eta eta oso pozik niz. Hala, nik ba, nakien zer behar nuen eh, partida hori egresta azteko, ongi sakatu eta paradatzelarik tiratu, baina ez, eh, ez eh, presaka jokatu zen, eta egiten zuen bezala manuk, behar zen nahiz eta ama bostantu ukan haintzinetik, ama berdin bezala bagine jokatu eta eta uste hori ongi egin dugula bisintxorekin eta ze plazera berekin jokatzea zen eta uh, eh, gizon uh, oso humila dela asko nahi du ikasi eta egun ikusi ebe jandu uh, deneri hor zela eta atzera ari zela.